Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Սանրայս Ստեփանակերտ արվեստի փառատոնը իր շուրջն է հավաքում արվեստագետների Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախից եւ Սփյուռքից։ Տարբեր տարիների փառատոնի անցկացման թեմաները տարբեր էին։ Այս տարի թեման կոչվել է Եզրեր։ Ամենամյա փառատոնի այս տարվա ձևաչափը տարբերվող էր։ Նախ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի փակ լինելը, հետո արդեն դրա հետևանքով առաջացած խնդիրները հանգեցրին նրան, որ ավանդական ձևաչափից անցնեն հիբրիդայինի։ Սանրայս Ստեփանակերտ մշակութային հիմնադրամի Ստեփանակերտի թիմի առաջ առաջնորդ Գայանե Սարգսյանը նշում է, որ փառատոնի մեկնարկը տրվեց հունիսի 30-ին Ստեփանակերտի պատկերասրահում ցուցահանդեսով։ Ունենք տարբեր արտիստներ, բայց այս տոտալ բլոկադայի պատճառով չկարողացանք շատ իլյուստրացիաներ, նկարներ, աշխատանքներ Հայաստանից բերել Արցախ։ Այդ իսկ պատճառով մեր ցուցադրությունը այս տարի շատ համեստ էր, բայց կարևորը դա է ու ինքը մաքսիմալ այնպես էր կազմակերպված, որ մի մասը մեր աշխատանքների Հայաստանում է, Երևանում է, մի մասը Արցախում է ու դա էլ իր մեսիջը ունի աշխարհին ուղարկելու, որ չնայած ամեն ինչի արվեստը ապրում է, մենք ապրում ենք ու կարող ենք հուսահատվել վիրավորելու, կարող ենք լիքը խնդիրներ գտնելու, ասել, որ չի ստացվում անել, բայց մենք որոշեցինք, որ չի կարող բլոկադան խանգարել։ Փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքները չնայած դժվարությամբ, բայց ստացվեց արդյունավետ կազմակերպել, ասում է Գայանեն, առանձնացում ընթացքում առաջացած խնդիրները։ Ընթացքում Արցախում լիքը խնդիրներ էին լինում։ Օրինակի համար տրանսպորտի բացակայությունը, մի տեղից մյուս տեղ գնալ, պաստառներ վերցնել, կախել, տանել, բերել, ինչ որ բաներ գնել, հավելյալ ապրանքներ գնել։ Այսքանով խնդիրները չէին վերջանում, ասում է ներկայացնում փառատոնի Արցախյան մասը։ Ստեփանակերտում փառատոնն անցկացվեց 4 կետում՝ Ստեփանակերտի պատկերասրահ, Hub Արցախ, Valex Garden կինոթատրոն, Թումո կենտրոն։ Եվ ինչպես Արցախում անցկացվող գրեթե յուրաքանչյուր միջոցառում փառատոնի աշխատանքների ժամանակացույցը նույնպես համապատասխանեցվում էր էլեկտրակայանի հովարային անջատումների գրաֆիկին։ Չորս լոկացիա, ֆիլմերի դիտումներ, պատկերասրահում մեր ցուցադրությունը, Hub Արցախում որոշ դասընթացներ ու այդ ժամանակ անընդհատ իմ մոտ գրաֆիկներ լույսի միացված, որ เป զի տեսնեմ որտեղ ինչ ժամի ինչ կազմակերպեմ, ոնց գնան։ Ու ընթացքում շատ ենք փոփոխել ժամերը։ Վալեքսում ֆիլմերի դիտումների ժամերը անընդհատ փոխում էինք։ Մենք իհարկե հայտարարում ենք, բայց միշտ չէ որ մարդիկ տեսնում էին այդ հայտարարությունը սոցցանցերում ու կարող է ուրիշ ժամի գայի եւ այլն նմանատիպ խնդիրներ մի քանի հատ ունեցել ենք, բայց մեր թիմը մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ փորձեց այդ ամեն ինչը ներկայացնել ու մաքսիմալ այդ ամեն ինչը արագ ճշգրիտ ձևով կազմակերպել։ Փառատոնի մասնակիցների համար նախորդ երկու տարիներին մեծ հնարավորություններ էին ստեղծվել արվեստագետների, դասընթացավարների հետ հանդիպել հենց Ստեփանակերտում, կիսվել կարծիքներով, ունենալ արդյունավետ քննարկումներ, նոր առաջարկություններ ներկայացնել։ Այն նաև կարևոր էր նրանով, որ անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած բազմաթիվ մասնակիցներից շատերը առաջին անգամ էին Արցախում, ուստի փառատոնը նաև զբոսաշրջության բաղադրիչ ուներ։ Շրջափակումը փառատոնին տվեց մի դրական բան, բացահայտեցինք տեղի տաղանդավորներին, ասում է Գայանեն ծանոթացանք, ծանոթացրինք, մարդիկ եկան ու մաստերկլասների մասնակցեցին ու այդտեղ այդ վարպետաց դասերի ընթացքում ինքս մի անգամ եւս հասկացա, որ ինչքան տաղանդավոր մարդիկ ունենք մենք Արցախում։ Նշեմ, որ ունեինք շարժման արվեստը վարպետաց դաս, ունեինք Շենգալով հացի պատրաստության վարպետաց դաս, նկարում ենք շորերի վրա վարպետաց դաս, վոկալի, խոսք եւ շարժում վարպետաց դաս ու երեք թատրոնի բակում սիմվոլիկ էր, որովհետեւ անցած տարին կարելի ասել բոլոր միջոցառումները թատրոնի բակում են ունեին մեր ցուցադրություններ էլ այնտեղ ու ազգագրական բարի բաց դաս ունեինք շատ հետաքրքիր էր որ բակից տարբեր տարիքի մարդիկ եկան ապարելու միացան մեզ իրականում շատ հուզիչ ու երջանիկ պահեր կարող եմ ասել Փառատոնյան 10 օրերի ընթացքում մեզ համախմբողը միասնականության գաղափարն էր, ասում է Գայանեն։ Համոզված է, կարողացան մեկ անգամ եւս աշխարհին ցույց տալ, որ արվեստը սահմաններ ու սահմանափակումներ չի ճանաչում։ Փառատոնը կամփոփվի վաղը հուլիսի 9-ին Ստեփանակերտում համայնքային որմնանկարի ներկմամբ։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։